حديث شست ششم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الحديث الي اصدقه جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند بهترین سخن نزد من سخن راست است در این حدیث جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما و شما امتانش را آگاه می کند که ای امتم خواهی که سخن تو بهترین سخن گردد پس راست بگو پس راستگوی باش زیرا اینکه بهترین سخن نزد من سخن راست است این حدیث از کتاب صحیح بخاری